generaletik ez dut hipotesirik eh, aurreratuko, ez baitut elementurik, nik eh, aipatzen alitu gauza bakarrak da dozera horrek eh, sortzen dituen eh, eh, hainbat jende zirena galeskatuak izan, eta holako hainbat gauz nola hainbeste akumulatu diren disfunktzionamenduak, disfunktzionamenduan baiunan, disfunktzionamenduak Tuluzeko epaitegian, disfunktzionamenduak Tuluzeko polizitegian, hainbat eh, disfunktzionamendu ez dakitean, e, eh, zenbat doziretan, hainbeste disfunktzionamendu daude, eta akumulazioaren aurrean, ba, galdera bat eh, dago, posible alda, e, hainbeste disfunktzionamendu izatea, horrela, naturalki, sortzeko gizkionen gorpua itzultzea familiari estatu batean nun ezin izan diren inungo azterketa zientifikorik egin. Gero zer gertatu den gaur egun ez dugu erantzunaren asiera bat. Nahi izan balitz benetan gauzak argitu, ezen hola egingo.